Oca i Sina i Svetoga Duha. Braći i sestre, šta je ili ko sabrao nas jutro su ovde po ovom kišnom danu? Jer Svet je takođe imao svoje ponude za jutros. Mi smo mogli ostati u svojim toplim domovima. Mogli smo biti u posteljama ili uz kafu, gledati jutarnje vesti, Mogli smo i mi ostati u svojim kelijama, ali neko i nešto skupilo nas je, sabralo ovde. Sabralo nas je danas, ko Bog da, sutra, u još većem broju, i na sve praznike, na sva vaskrsenja. Ali, došavši ovde, hoćemo li mi pomisliti da smo upravo zdraviji od onih koji su ostali svojim kućama? Čemo li se pohvaliti time što smo upravo ovde, a ne na nekom drugom mestu, što smo upravo u zajednici, crkvi, tu gde nam je glava sam Gospod, gde će se izvršiti beskrivna žrtva na koju je gospodi pozvao sav verni narod. Hoćemo li se i mi monasi popaliti što smo formalno ostavili svet i ono u svetu, što smo došli u manastir sa željom da poslužimo Bogu Daje li nam to pravo da se uznosimo nad onima koji gospoda nisu još poznali, da budemo učitelji i razobličitelji, Ako nas je ta pobuda dovela ovde jutros, onda je možda bolje bilo da se nismo ni sabirali. svest da ispod šarenih papirića koji na izgled izgledaju lepo i skladno, da iza lepo okrećenih i obojenih zidova, spuštenih roletni, unutra se nalazi trulež, pustoš, smrt da je ispod šarenog perja zver koja urliče da se pod šarenim laticama na izgled lepe biljke kriju otrovni sokovi Konstrukcija koja lepo izgleda i koja daje izgled pobožnosti krije u sebi strašnu zver staroga čoveka koji traži svoje i koji se nikada ne zadovoljava. Dakle, šta nas je dovelo ovde? Da li zdravlje? Sigurno nije zdravlje, jer zdravlja nema. Da li bolest? Ali bolesni mi ovde, bolesni su i oni koji su van. Pa šta je to onda napravilo razliku upravo ta svest o našoj bolesti i potreba za isceljenjem i još prepoznavanje gospoda kao spasitelja i iscelitelja, kao onoga koji je sposoban da zver koji je u nama tog starog čoveka preobrazi, preobrazi od vuka u jagnje. Pravo ta svest i velika potreba za isceljenjem i nas stalno vuče ka njemu. I nije nam smetala ni kiša, ni hladnoća, jer osjećamo da dok smo u zajednici s njim, da blagodat deluje kroz naše biće i da ga polako preobražava. Znao je to i nekadašnji carinik i od sviju prezreni Matej, koji posluša poziv Hristov, hajde za mnom, i bez reći ustade i pođe za gospodom. I od carinika postade apostol. Postade apostol i to jedan od 12 najvećih apostola. Jedan od četvorice evanđelista, od onih koji su zapisali učenje Hristovo, koji su ostavili tu svetlost po kojoj se mi i danas vladamo. I pozva gospoda na trpezu, a na toj trpezi se okupiše mnogi grešnici i carinici, I zaista, zbog grešnika i zbog takvih kakvi smo i mi koji smo se ovdje skupili upravo i došao je Gospod u ovaj svet. Da sa grešnicima bude za trpezom, da grešnici i carinici jedu i piju s njim, odnosno da jedu telo njegovo i piju krv njegovu. Zaista, dao je gospod divnu pouku upravo onima koji su za sebe smatrali da su zdravi, da im lekar nije potreban i da ne samo to što su zdravi, već su zamerali gospodu što upravo oko sebe okuplja grešnike, one kojima je lekar bio potreban i koji su ga prepoznali i koji dođoše da s njim jedu i piju. I je gospod da ne trebaju takvi koji misle da su zdravi lekara, nego upravo bolesni i da je radi njih i došao. I njih koji su ga prepoznali, oni preobražava i čini takođe bogovima po blagodati svojoj, čini svojim sinovima i naslednicima. Ovih dana smo ušli i u Božićni post. I pred nama je svetli praznik rođenja Hristovog, radi koga je ovaj post i ustanovljen. I taj praznik upravo treba da u nama budi radost, radost nezemaljsku, radost koja nije od ovoga sveta, da je naš spasitelj postao čovek, da je postao jedan od nas, došao na ovu našu planetu smrti, planetu tuge, došao da s nama podeli sve naše tuge i ne samo da ih podeli, već da ih uzme na sebe, da ih ponese sve tuge, sve bolesti, sve grehove, i da za sve naše promašaje, propuste, On pretrpi smrt na krstu, to upravo od nas, radi kojih je i došao. I upravo taj praznik njegovog dolaska, taj radosni praznik, kada su se ispunila drevna proročanstva sveta koji je iščekivao sa trepetom taj događaj. Upravo je taj praznik pred nama i mi smo kroz post pozvani da se što bolje pripremimo za njegov doček. Jer nije crkva propisala post tek tako. Najbolje bi bilo kada biste mi svakoga dana mogli sa tom vatrom i sa tom revnošću sećati gospodnjeg rođenja i vaskrsenja i svega što je za nas uradio i kada bi mu svaki dan iz duše mogli blagodariti i ne bi nam onda bili potrebni ni postovi niti mnogo toga drugog jer ženik bi bio stalno sa nama i stalno bismo bili u radosti prebivanja s njim. Ali kako smo daleko, a imamo potrebu da budemo blizu, zato je crkva i dala postove da bi se približili i da bi što bolje mogli sjediniti se sa gospodom kroz praznik njegovog rođenja i da bi kroz to sjedinjenje i nas uzarila svetlost rođenja Hristovog preobrazila našu dušu, ulivajući u nju tu radost, tu nezemaljsku radost. Ako to imamo na umu i ako kroz post prolazimo na taj način, željno iščekivajući gospoda, neće nam biti teško da postimo i telom, a još više dušom, stremljujući se ka njemu, i radi njega prezirući sve ono što nas od gospoda odvaja. I svesni svoje bolesti, ne preuznoseći se nad drugim bolesnicima, radi kojih je gospod takođe došao na svet i radi kojih se takođe raspeo. Da bi tako i mi zajedno s njima kada Gospod drugi put bude došao, mogli da osetimo tu radost u još većoj meri, radost koja će se sve više uvećavati, uvećavati, kojoj neće biti kraja u sve vekove, kao što nema kraja ni carstvo Božje, carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, u kome da Bog da da se svi jednoga dana nađemo. Amin.